Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը ստուդիայում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Բարև ձեզ։ Նախորbanությունների մասին համառոտ։ Կառավարական հանձնաժողովի ընդլայնված նիստ Արցախի պետնախարարի մոտ։ Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական դիսպանսերի ստացիոնար բաժանմունքն այսուհետ կկրի Փարավոն Ադամյանի անունը։ 1996 թվականից գործում է Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Մամեդիարովի հայտարարությունները վկայում են բանակցությունների առաջընթացին Բաքվի պատրաստ չլինելու մասին։ Ղարաբաղի ճանաչումը թույլ կտա ուժեղացնել Ադրբեջանի վրա ճնշումը։ Արաբաբլոյանը լիազորություններն ավարտելու նախաշեմին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Հայկավան թաղամասում կառուցվող մարզամշակութային համալիրի շինհրապարակ եւ ցանոթացել այնտեղ իրականացվող աշխատանքների ընթացքին։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը դեկտեմբերի 24-ին հրավիրել է կառավարական հանձնաժողովի ընդլայնված նիստ, որտեղ քննարկվել են ճանաչված պետությունների ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի գալիք տարի հունիսի 3-ից 15-ը Արցախում ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության անցկացման նախապատրաստական փուլի աշխատանքները։ Պետական նախարարը բացման խոսքում նշել է, որ հեղինակավոր մարզակամիջոցառումը լավ առիթ է լինելու մեծ թվով օտարազգի զբոսաշրջիկների եւ լրագրողների այցի համար։ Ոստի պետք է գործադրվեն բոլոր ջանքերը այն հավուր պատշաճի ընդունելու եւ անցկացնելու համար։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևոր է նախապատրաստական փուլի բոլոր քննարկումները, նշելով, որ դրանք հնարավորություն են ընձեռում կատարված աշխատանքները գնահատելու եւ անելիքները ճիշտ պլանավորելու առումով։ Հանդիպման ընթացքում առանձին զեկուցումներով հանդես է եկել պետական գերատեսչությունների ղեկավարները, ինչպես նաև Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչը։ Ինչպես նշել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, մայրաքաղաքում, Մարտակերտ, Ասկերան եւ Մարտունի շրջենտրոններում պետական եւ բարեգործական միջոցներով այս օրերին ակտիվ ընթանում են մարզադաշտերի կապիտալ վերակառուցման եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու աշխատանքներ։ 18 թվականին արդեն սկսել ենք մեր ծրագրերով հնարական աշխատանքները, խոսքը վերաբերվում է Ստեփանակերտի մարզադաշտում նոր հանդերձարանների երկու թիմի համար, նոր շենքի կառուցման, դրան մենք գումարելու ենք նաև մասնակի վերանորոգման աշխատանքներն ընդհանուր մարզադաշտի, հենապատերի, սանհանգույցների, այնուհետև գովազդային պաստառներ պետք է կպցնեն ընդհանուր հնապատերի ներկայությամբ եւ դա հետ կապված մի շարք այլ հարցեր։ Արցակերանի մարզադաշտում սկսվել են աշխատանքները, մոտորերը սկսվելու են նաեւ Մարտակերտի մարզադաշտում, իսկ Ստեփանակերտի եւ Մարտունու մարզադաշտում շարունակվում են։ Նիստում քննարկվել են առաջնության նպատակով տեղեկատվական նյութերի ու գովազդային տեսահոլովակների պատրաստման, այցելուների համար հյուրանոցների ու տրանսպորտային միջոցների ապահովման եւ մի շարք այլ հարցեր։ Առաջարկություններ են եղել նաև միջոցառման անցկացման ծրագրերի կազմման գործում միջազգային մասնագիտացված կազմակերպությունների ներգրավման առումով։ Պետական նախարարը բավարար է գնահատել կատարված աշխատանքների ընթացքը, նշելով, որ նույն ակտիվությամբ հանձնաժողովի աշխատանքները կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի ռուսկավանական դիսպանսերի ստացիոնար բաժանմունքն այսուհետ կկրի Արցախի վաստակավոր բժիշկ Արցախի ռուսկավանական ծառայության հիմնադիր Փարավոն Ադամյանի անունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ուռուցքաբանական ծառայության հիմնադրման եւ զարգացման գործում անչափ մեծ է Փարավոն Ադամյանի վաստակը։ Հենց նրա շնորհիվ ծառայությունն այդ տարիների ընթացքում կատարելագործվել ու կայացել է, դառնալով առողջապահության կարևորագույն օղակ։ Նման մտահղացման հեղինակը ուռուցքաբանական դիսպանսերի գործադիր տնօրեն Արմեն Հայրյանն է, ով ներկայացնելով Արցախում ուռուցքաբանության երախտավորի անգնահատելի ավանդը առողջապահության համակարգում նշեց։ Անվանակոչելով սերունդները միշտ կհիշեմ, որ ծառայության հիմնադիրը եղել է Փարոն Մեսրոպի Ադամյան եւ մենք բոլորս իր աշակերտները մենք միշտ հիշելու ենք եւ հիշում ենք ներկապային աշխատում ենք իր հետ եւ հույս ունենք որ իր անունը ոսկե տարերով կտվի առողջապահության համակարգի կազմակերպիչների շարքում Գործնեության բավականին երկար ու բարդ ճանապարհ է անցել Ստեփանակերտի ու ռուսկաբանական դիսպանսերը, սակայն վաստակաշատ բժշկի Փարավոն Ադամյանի խոսքով երբեք չեն ընկրկել դժվարությունների առաջ։ Դեռ ավելին, այսօր ունեն նոր ժամանակակից մասնաշենք ու նոր սարքավորումներ։ Իր իսկ խոստովանությամբ մշտապես անվերապահ նվիրվել է իր աշխատանքին առանց որևէ ակնկալիքի։ Անսպասելի միջոցառում էր, վաղուց այդ մասին մտածում են եւ հանկարծ այսօր անգամ կոլեկտիվի համար անսպասելի թված եւ իհարկե սա կոլեկտիվի համար թվում է ընդունելի եւ հարգանքի արժանալի գործողություն էր, որի համար իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում թե կոլեկտիվին, թե մեր տնօրենին եւ թե առողջապահության նախարարին։ Այդ բարձր գնահատանքի համար Փարավոն Ադամյանն իր երախտագիտությունն է հայտնել առողջապահության նախարարին եւ դիսպանսերի կոլեկտիվին Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանային բուժմիավորում Փակբաժնետիրական ընկերությունը գործում է 1996 թվականից։ Այն կրում է ընկերության հիմնադիր Երջանկահիշատակ Արցախ Բունյաթյանի անունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հիմնադրման օրվանից մինչ օրս հիվանդանոցում բուժումն անվճար է։ Ուղիղ 3 տարի է բուժմիավորումը տնօրենում է Կարեն Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ ունեն ընդհանուր 131 աշխատակից, բուժմիավորման կազմում գործում է Կովսականի տարածքային հիվանդանոցը։ Կա 3 գյուղական բժշկական ամբուլատորա Իշխանաձոր, Վարդուտ եւ Մոշաթաղ գյուղերում, ինչպես նաեւ բուժկետեր շրջանի տարբեր համայնքներում։ Արդեն 6 տարի է շրջանային բուժմիավորման համար Բերձորում նոր շենք է կառուցվում։ Գործող հիվանդանոց 4 տարի առաջ հիմնանորոգվեց, ապահովված է բուր սարքավորումներով։ Անդրադառնալով 2018 թվականին, ասաց կարևոր ձեռքբերումն այն է, որ տարվա ընթացքում հիվանդանոցային մահ չի գրանցվել։ Պասարկել են 15583 այցելուի։ Հիվանդանոցին հատկացվել է շտապօգնության 2 մեքենա։ Առավել մտահոգիչ է բժիշկ մասնագետների պակասը։ Կարեն Գրիգորյանը առաջնային ամառում գործող բժիշկների եւ ուշքույրերի վերապատրաստում է, որը կայանում է բարբերաբար Երևանում, Ստեփանակերտում եւ Բերձորում։ Տեղեկացրեց, որ տարվա ընթացքում շինարարական աշխատանքներ կատարվել են նոր մասնաշենքում, բայց անելիքներ շատ կան։ Հույս հայտնեց, որ 2019-ի վերջում կաշխատեն արդեն նոր պայմաններում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունները վկայում են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում առաջընթացին պաշտոնական Բաքվի պատրաստ չլինելու մասին։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Interfax գործակալության հետ զրույցում ադրբեջանցի նախարարի հայտարարությունները։ Մամեդյարովի հայտարարությունները կարելի է գնահատել ոչ այլ կերպ, քան Բաքվի ապակառուցողական դիրքորոշման հերթական դրսևորում։ Անհասկանալի է, թե սա ում հանդեպ է անհարգալից վերաբերմունք՝ մեր թե ինքնիր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը որպես մեծ զիջում խոստանում է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունն ու ինքնակառավարումը։ Իսկ ինչ է հիմա դրանից զրկված ենք։ Համանման հայտարարություններին զուգահեռ Բաքուն շարունակում է պատերազմով սպառնալ։ Չիրականացված երազանքներին դիմելու փոխարեն Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է փոխեն հռետորաբանությունն ու մոտեցումները, պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ ուղիղ բանակցություններ սկսեն։ Սա մեծ քայլ կլիներ դեպի սուբստանտիվ բանակցություններ, ինչպես սիրում է արտահայտվել Մամեդիարովը, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի առաջարկած սցենարը նախատեսում է հաջորդ քայլով Ռամիլ Սաֆարովին Ղարաբաղի գեներալ նահանգապետ նշանակել։ Այդ ժամանակ ֆիզիկական անվտանգության ապահովման իմաստով ամբողջական լրակազմ կլինի։ Ցավալի է, որ պաշտոնական Բաքուն իր պատրանքներից չի կարողանում հրաժարվել եւ նույն ոգով է շարունակում։ Ադրբեջանի իրական նպատակները չեն փոխվել, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի վրա ազդելու միակ միջոցը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է։ Այս մասին ասել է Հույդա բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրոմանոյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կհեշտացնի Հայաստանի օրինակին հետևելու միուս պետությունների խնդիրը։ Մեզ համար ամենամտահոգիչը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի բացակայությունն է։ Վերելակում ձեռքբերված համաձայնությունը թույլ կտա ադրբեջանցիներին խուսափել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնագրերի իրականացումից, ինչպես նաեւ խուսափել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցից։ Հայաստանի եւ այլ երկրների կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը թույլ կտա խաղերի մեծ ճնշում գործադրել Բաքվի վրա, ասել է նա։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունների ավարտման նախաշեմին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ու Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում կարևորվել է օրեսդիր մարմնի դերակատարությունը կառավարման խորհրդարանական համակարգին երկրի առաջընթացի գործում, մասնավորապես օրենսդրական դաշտի կատարելագործման, վերահսկողական գործառույթների իրականացման, քաղաքական ուժերի ու քաղաքացիական հասարակության կայացման, օրենսդրական գործունեության թափանցիկության ապահովման, հաշվետվողականության ու օրինաստեղծ գործընթացներում հանրության մասնակցության ընդլայնման ուղղությամբ ամփոփվել ու արժևորվել են 6-րդ գումարման Հայաստանի ազգային ժողովի օրինաստեղծ գործունեությունը, միջազգային հարթակներում ու խորհրդարանական կառույցներում իրականացված աշխատանքը։ Կողմերը հույս են հայտնել, որ նորընտիր ազգային ժողովը կշարունակի ձևավորված խորհրդարանական ավանդույթները, նոր լիցք ու որակ հաղորդելով օրենսդիր մարմնի գործունեությանը։ Անցնող տարվա աշխատանքներն են ամփոփել Շահումյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Մեզ հետ զրույցում շրջվարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Վարսիկ Ասյանը նշեց, որ անցնող տարում մի քանի արշավներ են կազմակերպել շրջանի երիտասարդների համար։ Միասին եղել ենք Ծար համայնքում Նորվերինշեն համայնքի մոտ գտնվող Եղցի եկեղեցում։ Այցելությունների ընթացքում մաքրել են եկեղեցիների տարածքը, ծանոթացել եկեղեցուն ու համայնքի պատմությանը։ Այս միջոցառումները նպատակ ունեն երիտասարդներին ծանոթացնել շրջանի պատմությանը, պատմամշակութային հուշարձաններին, ինչպես նաեւ հնար հնարավորություն տալ նրանց միմյանց հետ շփվել, միասին տարբեր ծրագրեր իրականացնել։ Ամփոփելով անցնող տարին մեր զրուցակիցը որպես կարևոր ձեռքբերում նշեց Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի պատանեկության ստեղծագործական կենտրոնի հետ ստորագրված համագործակցության հուշագիրը։ Այս տարի կենտրոնից այցելեցին մեզ, բեմական հագուստ նվիրեցին մեր շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնին։ Տարբեր ծրագրերով համագործակցության պայմանավորվածություն կա։ Հուսով ենք համագործակցությունը բարբերաբար գիտական բնույթ կկրի։ Շրջանի տարբեր համայնքների ակումբներ, երկի բարի խմբեր մասնակցել են Արցախում կազմակերպվող մի շարք հանրապետական միջոցառումների։ Խոսելով եկող տարվա ծրագրերից Բարսիկ Կասյանը նշեց, որ տարեկան աշխատանքային պլանն արդեն կազմված է։ Իթիվս այլ նախագծերի որոշել են եկող տարում։ Յուրաքանչյուր տոն նշել ըստ հայկական ավանդական սովորույթների, Ըստ մեր զրուցակցի 2019 թվականին մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժինը ծրագրում է լուծումներ փնտրել համայնքների ակումբների խնդիրների լուծման համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։